Əmmə ba'd. Əziz qardaşlarım, hamınıza Allahdan qorxmağı, doğru yolu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Amin. Doğru yolu tutub getmək hər kəsin işi deyil. Allah istəməyincə o yolu tapmaq qeyri-mümkündür. Sahabələr o yolu tapdıqlarına görə hər dəfə bu niməti yada saldıqda Allaha şükür edər və deyərdilər. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, əgər Allah bizi bu yola yönətməsəydi, biz özümüz bu yola gələ bilməzdik. Sahabələrin dediyini Allah s.ə.v. Quranda vəs edir. Vəs edir ki, qiyamət gününə qədər bu Quran-ı kərimi oxuyan insanlar, möminlər sahabələrin nə cür şükür er, etdiklərini görsünlər. Onlar niyə belə sevinirdilər? Niyə bu qədər Allaha şükür edirdilər ki, haqqı tapırlar? Niyə? Ona görə ki, o vaxta qədər zahil olmuşdular, kafir olmuşdular, müşrik olmuşdular, fatiq olmuşdular. Sahabələrin az bir qismi istisna olmaqla əksəriyyəti İslamdan əvvəl günah içində yaşayırdılar. Onları nə düzəltdi? Onları nə düzəltdisə, indikiləri də ancaq o düzəldə bilər. İmam Malik ibn Ənəs rahiməhullah buyurur ki, Lə yəfluhu əxiru həzihil ümmə illə bimə saluhə bihi əvvələhu. Bu ümmətin əvvəlinciləri nə ilə islah olmuşlarsa, axırıncıları da ancaq onunla islah ola bilərlər. Bu ümmətin əvvəlinciləri Quran və hədislə, yəni kitab və sünnə ilə islah olmuşlar. Axırıncıları da yalnız onunla islah ola bilərlər. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhun məhşur sözüdür. Deyir ki, biz Allahın İslam dini sayəsində ucaltdığı bir ümmətik. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə ucalmağa can atacağıq, Allah bizi alçaldacaq. Diqqət edin, Allahın ucaltdığı insanların adları çəkiləndə, deyək ki, Peyğəmbərlərin adlarını çəkirsiniz. İstər Azərbaycan dilində deyirsən, Allahın salavatı və salamı olsun onlara, istər rus dilində deyilir, Dabbula Qaslavitik Allah, istər başqa dillərdə. Hamı onlar üçün rəhmət oxuyur. Xeyir dua deyir Allahdan. Halbuki onların nə heykəli var, nə şəkli var, nə təbliğatı gedir. Əksər yerlərdə onların təbliğatını aparmağa qadağa qoyulub. Buna baxmayaraq Allah onları ucaldır. Onların yanında olanlar, səhabələr, havarilər və s. adları çəkildikdə hamısına yenə rəhmət oxunur. Radiyallahu anh deyilir rahiməhullah deyilir. Allah onlardan razı qalsın, Allah onlara rəhmət eləsin deyilir. Və adları bəlli olmayanlara belə möminlər rəhmət oxuyur. Adları bəlli olmayanlara təsəvvür edirsinizmi? Allah subhanahu teala elə bir sistem yaradıb ki, adları bəlli olmayan yaxşı insanlara da rəhmət oxunur. Açırsınız Quran-ı kərimi. İstər ərəb dildə, istər qeyri-ərəb dilində. Oxuyursunuz. Onlarla ayə var. Birini misal çəkirəm. Ayənin üstündən keçirsiniz, oxuyub keçirsiniz. Rabbana xfir lənə və li ixvaninə ləzinə səbəquna bil iman. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki möminləri bağışla. Subhanallah. İstədin, istəmədin o möminlərə rəhmət gedir. Yaxın bir adamın vəfat edib, Gəlirsən, durursan qəbrinin başının üstündə, deyirsən, Allahum nafirlil müsliminə vəl-müslimət vəl-müminə vəl-müminət əl-əhyəu minhum vəl-əmvat. Bu duanı hamı əzbər bilir. Mollalar hər qəbristanlığa girəndə bu duanı edirlər. Mənası nədir? Allahım, müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışlar. Hamısını şamil edir. Bütün möminlərə rəhmət edir. Amma bunun tam əksi, adı bəlli olan zalimlar, kafirlər, Firon kimlər, Nəmrud, Qarun, Haman, Əbu Ləhəb, Əbu Cəhəl və s. Onların adları çəkiləndə kim onlara rəhmət oxuyur? Quranı asıb oxuyursunuz. Sizin kimlər yer üzündə milyonlarla, milyardlarla insanlar var ki, Quranı asıb oxuyur. Nə qədər ayələr var Quranda? Fələnətullahi aləz-zalimin. Fələnətullahi aləl-kəfirin. Bu ayələrin üstündən keçdikdə, bu ayələri dilinə gətirdikdə, əvvəlkilərə adları bəlli oldu, olmadı, hamısına lənət gedir. Allahın lənəti olsun zalimlara, Allahın lənəti olsun kafirlərə. Və Allah subhanətə alə Quranda nə deyir? Biz insana iki yol göstərdik. Qoy özü seçsin. Doğru yolu seçəcək ya əyri yolu özü bilər. Doğru yolu seçənlərin xoş halına, əyri yolu seçənlərin vay halına. Biz isə həmişə doğru yolda olanları misal çəkmişik. Doğru yolda olanların nə cür insanlar olduğundan danışmışıq. Doğru yola dəvət etmişik insanları ki, onlar bu yolla gedib cənnətə düşsün. Və ölənə qədər də insanları bu yola dəvət edəcək. Doğru yolda olanlar görün, nə cür insanlar olubsa, onların adları Quran-ı kərimə düşüb. Daha doğrusu onların zikirləri, vəsfləri Quran-ı kərimə düşüb və qiyamətə qədər bu Quranı oxuyanlar bilirlər söhbət kimdən gedir. Bu ayələr kimlərə aiddir? Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində Allah subhanahu teala buyurur. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم İslamda hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara həmsinin yaxşı işlər görməkdə onların yolunu tutub gedən müminlərə gəlincə Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Diqqət edin, mühacir və ənsardan artıq razı olduğunu bildirib. Onlardan sonra onların yolunu tutub gedənlərdən də razıdır. Allahın razılığı nə ilə sübuta yetirilir? Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu böyük uğurdur. Bu uğuru qazanmaq üçün ancaq və ancaq onların tutub getdiyi yolu getmək lazımdır. Ancaq və ancaq bunun üçün də biz onların həyatını oxuyub öyrənməliyik. Onlar nə cür insanlar olub? Kimlər olub? Nə işlər görüblər? Hər birinin özünə məxsus gözəl xüsusiyyəti olub. Gözəl əxlaqi, nümunəvi xüsusiyyət olub ki, ona görə Peyğəmbər s.ə.v onları sevib və insanlara sevdirib. Onlardan biri haqda danışacağam. Bu da Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh. Cəfər ibn Əbi Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğma əmisi oldu. Əli ibn Əbi Talibin doğma qardaşıdır. 10 yaş böyük idi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İslam dinini təbliğ etməyə başladıqda, ilk əvvəl onun dəvətini zövcəsi Xədicə radiyallahu anhə qəbul edir. Onun ardınca Əli, Abu Bakır və Zeyd ibn Harisə radiyallahu anhə bu dəvəti qəbul edirlər. Siz işə baxın, siz bir işə baxın ki, doğma əmsi oğlu Cəfər ibn Əbi Talibi nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə də Əli ibn Əbi Talib dəvət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini qəbul edən Əbu Bakır radiyallahu anh dərhal dəvətə başlayır və Cəfər ibn Əbi Talibi və onun zövcəsi Əsma bint Umeysi məhz o dəvət edir İslam'a. Subhanallah, bunlar Allah yolunda necə dəvət aparırdılar. Çalışırdılar bir-birlərini keçsinlər. Və kim nəyə can atırsa, Allah ona onu nəsib edir. Onların bu yola gəlməsini Allah subhanətə alə Abu Bakrın əli ilə həyata keçirdi. Abu Bakrın əli ilə bu iki sahabə, Cəfər və zövcəsi İslam dinini qəbul edirlər. Bayaq dedim ki, Cəfər ibn Əbi Talibi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yox, məhz Abu Bakr radiyallahu anh dəvət edir. Bu onu göstərir ki, Nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrini, sahabələr də öz aralarında bir-birlərini çox istəyirdilər. Bir-birlərini çox istəmək onlara bir-birlərini həsəd aparmağa vadar etmirdi. Sadəcə olaraq çox istəməkdə də qabaqda olmaq istəyirdilər. Və fikir verin, bir dəfə Cəfər, Əli və Zeyd radiyallahu anh bir yerdə söhbət edirlər və deyirlər ki, gedək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına Soruşaq görək, hansı birimizi daha çox istəyir? Gəlirlər Rasulullah s.a.v-in yanına və o, onlara hər birinə elə bir söz deyir ki, hər biri razı qalır. Görün, nə deyir? Rasulullah s.a.v deyir, ey Cəhər, xilqəti xilqətimə, əxlaqı əxlaqıma ən çox oxşayan kəs sənsən. Sən məndənsən, mənim əsl nəsəbimdənsən. Sən, ey Əli, mənim kürəkənimsən. Nəvələrimin atasısan. Sən məndənsən, mən də səndən. Sən isə, ey Zeyd, mənim qardaşım və köləlikdən azad etdiyim sirdaşımsan, dostumsan. Sən məndənsən və qövmüm arasında ən çox sevdiyim kimsələrdənsən əxlaqa baxın, subhanallah. Heç birinin xətrinə dəymədi. Hər birini ayrı-ayrılıqda necə sevdiyini bildirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini o, o dərəcədə çox istəyirdi ki, onların başına bir iş gəldikdə bu ona ağır gəlirdi. Quran-ı Kerim də bunu vəsf edir. Ləqəd cəəkum rəsulun min ənfusikum azizun aleyhimə anittum hərisun aleykum bil mümininin rəufur rahim. Artıq sizə öz içərinizdən bir Peyğəmbər gəldi. O sizə qayğışır, rəhimli, şəfqətlidir və sizin başınıza gələn müsibət ona ağır gəlir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinin işkəncələrə məruz qaldığına dözə bilmirdi. Əmmar ibn Yasir radiyallahu anh gözünün qarşısında atasını, anasını öldürdülər. Hansı birimiz belə bir əziyyətə dözə bilərik? Lakin sahabələr dözürdülər. Heç yerə qaçmırdılar. Dinlərindən dönmürdülər. Bilal radiyallahu anh əzab əziyyət verildikdə eyni sözü təkrar edirdi. Əhədun əhəd. Eyni sözü təkrar edirdi. Yəni Allah təkdir, təkdir. Dönmürdülər dinlərindən. Möhkəm idilər. Niyə? Niyə? İki səbəbini deyəcəm sizə. Səbəbləri çox idi. Sahabələr həddən artıq olduqca Allaha təvəkkül edirdilər. Birincisi Quran ayəsidir, ikincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin hədisidir. Quran ayəsi belədir. Əm həsibtum ən tədxulul cənnətə və ləmmə yətikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə belə buyurur. Əvvəlkilərin başlarına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacağınızı mı güman edirsiniz? Onların başlarına elə müsibətlər gəldi, elə kasıblıq, elə xəstəlik üz verdi. Elə sarsıldılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Cavab gəlir Allahdan. Hələ innə nəsrəllahi qarib. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. 21 il keçəndən sonra Məkkə fəth edildi İki ildən sonra da Allah subhanətə alə ayələr nazil etdi. Nəsr surəsini. İzə cəə nəsrullahi vəl-fəth və rəaytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvəcə və səbbih bihəmdə rabbikə və istəxfirhu innəhu kənə təvvəbə. Allahın köməyi və zəfər gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə bu dini qəbul etdiyini görəcəksən. Bu dinə daxil olduğunu görəcəksən. O zaman Rəbbini həm sənə ilə tərif et, və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. 23 il tamamında bu ayələr nazil oldu ki, artıq Allahın dini qələbə çaldı. Nətər qələbə çaldı? O biri ayə bunu sübut edir. Əl-yəvmə yəisəl-ləzînə kəfəru ən dinikum. Bugün kafirlər artıq sizin dininizdən əllərini üzdülər. 23 il ərzində fikirləşirdilər ki, bəlkə nəsə təpki göstərələr, bu dini saxlayalar, bu dini yer üzündən silib götürələr, lakin həmin gün, bu ayə nazil olan gün kafirlər artıq başa düşdülər ki, qiyamətə qədər bu dinə heç kəs heç edə bilməyəcək. İkinci səbəb hədisdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, qiyamət günü cəhənnəmliklərdən olan dünyada ən çox keyf çəkmiş bir adam gətiriləcək və bir dəfə cəhənnəmə salınıb çıxarılacaq. Sonra ondan dünyada nə qədər xeyir görmüsən, nə qədər kef çəkmirsən deyə soruşulacaq. O da cavabında, vallahi ki, dünyada kef çəkməmişəm, ya Rəb. Xeyir görməmişəm, deyəcək. Bircə dəfə cəhənnəmə salıb çıxarılmaqla hər şey unulacaq. Bütün keflər burnundan gələcək. Sonra cənnətliklərdən dünyada ən acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan, sıxıntı içində yaşayan birisini gətiriləcək, bir dəfə cənnətə salınıb çıxarılacaq və ondan dünyada nə qədər çətinlik görmüsən, nə qədər əziyyət çəkmişsən deyə soruşulacaq. O da vallahi ki, heç nə qədər, ya Rəb, deyə cavab verəcək. Bizdə dəfə cənnətə salınıb çıxarılmaqla bütün əzab əziyyətlər yaddan çıxacaq. Budur müminin yaşayış tərzi. Mömin başına bir müsibət gəldikdə ona səbr edir. Bu onun xeyrinə olur. Neymət verildikdə də buna şükr edir. Azğınlaşmır. O da onun xeyrinə olur. Sahabələr də belə idilər. Belə idilər ta vaxta qədər ki, Allah onlara əmr etdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onlara çatdırdı ki, hicrət edin. Hicrət edin. Hara hicrət etdilər? Əbəşistana. Şirk olan yerdən küfr olan yerə hicrət etdilər. O dövrdə müsəlman diyarı yox idi ki, oraya hicrət etsinlər. Bu bir, ikincisi də şirkə nisbətdə xristiyanlıq daha yaxşı idi deyə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ora göndərdi. Və dedi ki, orada elə bir padişah var ki, o heç kəsə zülm etmir. Üstəlik, o diyarda ədalət və düzgünlük hökum sürür. Ümidvaram ki, Allah sizə yol açacaq və işinizi avan edəcək. Sahabələr başladılar hicrət etməyə. Baxın, görün, kimlər hicrət etdi? Yəni, kimlərə işkəncələr verilirdi ki, onlar hicrət etdilər? Kimlər? Osman ibn Affan və zövcəsi, Peyğəmbər s.ə.v-in qızı Ruqiyyə radiyallahu anh. Cəfər ibn Əbi Talib və zövcəsi Əsmə bint Umeyr radiyallahu anh Ummu Sələmə və zövcəsi Əbu Sələm radiyallahu anh Həmçinin Qutbə bin Rabi və zövcəsi Səhlə bint Suhey və belə Abdurrahman ibn Av Zübeyr ibn Avvam Musab ibn Umeyr Abdullah ibn Huzafə Osman ibn Məzun Urva ibn Usəsə və digərlər, məşhur sahabələr dansı, onlara əziyyət verilirdi. 80-ə yaxın sahabə tədricən Həbəstana hicrət etdilər. Məkkə müşrikləri sahabələrin yavaş-yavaş Məkkəni tərk etdiyini görəndə başa düşdülər ki, axırda hamısı Məkkədən çıxıb gedəcək, başqa bir yerdə toplaşıb bizə qarşı yüz toplayacaqlar. Vaxtında bunun qarşısını almaq lazımdır. Və Həbəşistan kralının yanına kralın uzun illər dostu olmuş Amr ibn-i Ası və Ammar ibn-i Validi göndərdilər. Üstəlik, hədiyələr edərdilər ki, kralı və onun ətrafındakıları ələ ala bilsinlər. Bu iki nəfər Həbəşistana gəlib əvvəl kralın Əyan Əşrəfi ilə söhbət etdilər. Məsələdən onlara agah etdilər, hədiyələri onlara çatdırdılar. Onlar da söz verdilər ki, biz kralı razı salacaq, o mühacirləri tutub sizə təhvil verəcək. Onlar uzun ilin dostluğuna, hədiyələrin şirinliyinə, Əyan Əşrəfin şəfaatçiliyinə ümid edirdilər ki, o mühacirləri geri qaytaracaqlar. Bədbəxtlər başa düşmürdülər ki, qəlblər Allahın barmaqları arasındadır. Allah subhanətə alə onu istədiyi kimi çevirə bilər. Allah istəsə bu dinə fasiqin, kafirin əli ilə də kömək edə bilər. Və kömək etdi də. Nəcaşinin qəlbini çevirdi də. Əyən Əşrəf gəlib Nəcaşiyə məsələni danışdıqda Nəcaşi görün nə deyir? Deyir ki, əgər onlar mənim ölkəmə təşrif buyurubsa, deməli, məni ədalətli hökmdar sayıb bura gələ bilər. Mən onları dinləmədən onlara təhvil verə bilmərəm. Amr ibn As sonra sahabı olub. Deyir ki, Nəcaşi bu sözü deyəndə mən ümidimi hər şeydən üstüm. Bildim ki, bunlar gəlib ayə, hədis deyəndə onu ələ alacaqlar. Elə də oldu. Nəcaşi Əyan Əşrəfi Məkkəliləri çağırır saraya, sahabələri də dəvət edir. Bayaq sizə sahabələrin adlarını sadaladım. Gördünüz necə? Hörmətli sahabələr var. Cənnətlə müjdələnən sahabələr. Lakin onlar danışmağı Cəfər ibn Əbi Talibə həvalə edirlər. Çünki onun gözəl danışıq qabiliyyəti var idi. Nitqi var idi. Padişah onlardan soruşanda ki, Sizin ibadət etdiyiniz o din nə dindir elə? Cəhsər ibn Əbi Talib radiyallahu anhu diqqət edin, demir ki, bizim dinimiz hər şeydən üstündür. Biz hamıdan üstünük. Siz hamınız kafirsiniz, cəhənnəmliksiniz. Belə dəvət olmur. Əksinə, Cəhsər ibn Əbi Talib öz keçmişini yadına salır. Daha doğrusu, özlərinin keçmişini yadına, yada salır ki, göstərsin ki, din insanı nə tür dəyişdirir. Görün nə deyir? Deyir, ey hökumdar, biz cəhalət içində yaşayır, bütlərə ibadət edir, ölü heyvan əti yeyir, pozğun işlərlə məşğul olur, qohumluq bağlarını qırır və qonşuya pislik edirik. Aramızdakı güclülər zəiflərimizin haqqını tapdalayırdılar. Nəhayət, Allah bizə öz içimizdən əsil nəsəbini tanıdığımız, düz danışan, əmanətə xəyanət etməyən və iffətli bir adamı Peyğəmbər göndərdi. O bizi tək Allaha ibadət edib heç bir şeyi ona şərik qoşmamağa, bütlərdən uzaq olmağa çağırdı. O bizə düz danışmağı, əmanəti iyəsinə qaytarmağı, qonluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi, qonşuya yaxşılıq etməyi və nahaq yerə qan tökməməyi əmr etdi. Həmçinin pozğunçuluq etməyi, yetimin malını yeməyi və yalan danışmağı bizə qadağan etdi. Biz ona iman gətirdik. Onun dediklərini təsdiqlədik. Halal buyurduğunu halal, haram buyurduğunu haram qəbul etdik. <clears throat> Elə buna görə də qövmümüz bizimlə düşmən oldu. Bizi dinimizdən döndərib, dədə-babalarının dininə qaytarsınlar deyə bizə əzab-əziyyət verməyə başladılar. Onlar bizə zülm etməyə başladıqda biz sənin ölkənə təşrif buyurduq. Patşahlar arasında səni seçdik. Sənin bizə zülm etməyəcəyinə, bizi öz himayən altına alacağına ümid etdik, ey hökümdar. Subhanallah, sözlərə baxın. Hansı hökümdar bu sözün qabağında tab gətirə bilər? Bu dəqiqə qəlbi yumşalır, ürəyi yumşalır, deyir ki, yaxşı, de görüm, Allahın sizə, sizin o Peyğəmbərə göndərdiyindən nəsə deyə bilərsənmi, nəsə oxuya bilərsənmi? Subhanallah, Allahın hikmətinə baxın ki, o vaxta qədər artıq Məryəm surəsinin əvvəlki ayələri nazil olmuşdur. Məryəm aleyhissalam necə İsanı dünyaya gətirməsi barədə, onu necə tərifləməsi barədə ayələr nazil olmuşdur. Cəfər başlayır bu ayələri oxumağa. Radiyallahu anh. Gedib oxuyarsınız Məryəm surəsini. Baxın, görün, Allah subhanətə alə Məryəmi və onun övladını nə cür vəsb edir. Və bu ayələri eşidəndə nəcaşi də dözmür. Başlayır ağlamağa. Yanındakı nəsranilər də ağlayır. Quran da bunu təsdiqləyir. Maidə surəsinin 82-ci ayətindən 85-ci ayətinə qədər oxusanız görərsiniz. Allah s.ə.v. orada deyir ki, müsəlmanlara ən yaxın olan nəsranilər, xristiyanlar, onlar Allahın ayələrini eşitdikdə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görürsən. Onlar biz əvvəl də iman gətirmişdik, indi də iman gətiririk deyirlər. Nəcaşi də de, əlindəki əsa ilə yerdə bir xət çəkir, deyir, vallahi bizimlə sizin aramızda bu xət qədər belə fərq yoxdur. Sizə gələn İsa'nın gətirdiyi eyni qəndildən çıxır, eyni nurdan gəlir. Allah tərəfindən nazil olur. Sonra özünü çevirir Amra tərəf, öz dostuna tərəf. Uzun illər dostluq etdiyi adama tərəf. Deyir, ey Amr, hədiyyələrini də götür, dağ boyda qızıl versən, mən bu adamları sənə verən deyiləm. Sahabələr də deyir ki, gedin, istədiyiniz yerdə yaşayın. Kim sizə güldən ağır bir sözdirsə, mənimlə hesablaşmalı olacaq. Nə kömək də lazım olsa, mən sizə kömək edəcəyim. Həbəşistanda bunların üzünə nə cür yaxşı baxırlarsa, onlar oradan artıq geri qayıtmırlar. Hətta müsəlmanlar Məkkədən Mədinəyə hicrət edirlər. Onlar yenə geri qayıtmırlar. 10 ildən sonra Xeybərin fəthi günü qayıdırlar. Abu Musa radiyallahu anh deyir ki, biz Yəməndə olarkən Peyğəmbər s.ə.v-in Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyini eşitdik və gəmiyə minib onun yanına getmək istədik. Gəmi bizi Həbəşistana aparıb çıxartdı. Mədinəyə gəlmək istəyirlər, lakin gəmi Həbəşistana apardı onlara. Həbəşistanda Cəfər ibn Əbi Talibə rast gəldik və Mədinəyə hicrət edənə qədər onun yanında qaldı. Peyğəmbər s.ə.v-in hicrətindən 5-6 il sonra Xeybərin fəthi olur. O vaxta qədər onun yanında qalırlar. Cəhfər ibn Əbi Talib. Sonra bərabər gəmi ilə Mədinəyə hicrət etdik. Mədinəyə gəlib yetişdikdə iki hadisə baş verir. Gözəl hadisələrdir. Birincisi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəfər ibn Əbi Talibi görəndə Allahın elçisi ayağa qalxır, yaxınlaşır, onu qucaqlayır, alnından öpür və deyir, mən bilmirəm, Xeybərin fəthinə sevininmi, ya Cəfərin gəlişinəmi? Cəfər ibn Əbi Talibi görür, nə qədər çox istəyirdi. 10 ildir görmürdü bu adamı. İkinci hadisə. Cəfərin zövcəsi Əsma radiyallahu anh gəlir Həfsanın yanına, onu ziyarət edir. Həfsa da bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin zövcəsi həm də Ömər ibn Xattabın qızıdır. Bu vaxt Ömər ikisəyəli daxil olur. Əsmanı görəndə Həfsadan soruşur. Deyir ki, gəmi ilə gələn bunlardır. Əsma deyirlər, budur. Həfz edir, bəli. Ömər Əsmaya elə bir söz deyir ki, bu onun xətrinə deyir. Təbii ki, Ömər xətayı o verir. Deyir ki, biz sizdən daha fəzilətli, Peyğəmbərə daha yaxınız. Çünki biz sizdən əvvəl hicrət etmişik. Bu, Əsmanın xətrinə deyir. Deyir, vallahi ki, mən sənin bu dediyini Peyğəmbərə deməyincə, yeməyəcəyəm, içməyəcəyəm. Biz qərib diyarda yaşayanda, çətinliklər görəndə, Peyğəmbər s.ə.v sizin cahillərə nəsiyyət verir, azlarınızın qarnını doyurur və bir çoxlarınıza himayədarlıq edirdi. Gözləyir, Peyğəmbər s.ə.v gələndə ona deyir, deyir ki, Ömər belə-belə dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bəs sən ona nə cavab verdin? Deyir, mən də ona bunu, bunu dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, o mənə sizdən yaxın ola bilməz. Cavaba baxın. Halbuki, hansı rəvayətə atırsan, görürsən ki, Peyğəmbər s.ə.v haradasa olanda, Abbaqır Ömər onun yanında olur. Hara gedib, o ilə bərabər gedib. Həcdə görmüsünüz? Eyni yerdə dəfn olunurlar. Üçü də yanbayandır. Öləndən sonra da bir yerdədirlər. O dərəcədə bir-birinə yaxın olurlar. Bir-birinə qardaş olurlar. Bəs niyə bu sözü dedi? Çünki bu xüsusda onlar Peyğəmbər s.ə.və daha yaxın idilər. Deyir ki, o mənə sizdən yaxın ola bilməz. Çünki o və onunla birlikdə Məkkədən Mədinəyə hicrət edənlər cəmi bir dəfə hicrət edir siz isə ey gəmi əhli, iki dəfə icrət etmişsiniz. Bir Həbəşistana, bir də Həbəşistandan Mədiniyə. Abu Musa radiyallahu anh, deyir ki, gəmi ilə gələnlər dəstə-dəstə gəlirdilər Əsmanın yanına, bu hədisi təkrar-təkrar soruşurdular. Soruşurdular, Peyğəmbər s.ə.v nə dedi? O da onlara cavabında deyirdi ki, siz ey gəmi əhli, iki dəfə icrət etmişsiniz. Abu Musa özü deyir ki, mən hər dəfə Əsma ilə rastlaşanda yaxınlaşırdım, deyirdim ki, Peyğəmbər s.ə.v nə cür dedi? O da cavabında deyirdi, siz ey gəməni iki dəfə icra etdiniz. Əbu Musa deyir ki, onlar üçün yer üzündə bu sözdən daha əziz bir şey yox idi. Bu sözlə fəxr edirlər. Peyğəmbər s.ə.v-in adəti idi. Səfərdən gələn adamlardan soruşardı ki, nə gördün? Nə eşitdin? Cəfərdən də soruşur. Deyir ki, oralarda gördüyün maraqlı bir hadisədən danış, biz də qulaq açaq. Cəfər də danışır. Subhanallah, diqqət edin. Sahabənin hikmətinə baxın. O qədər şey danışa bilərdi ki, o qədər şey görüb ki, orada. Gözəl yerləri deyə bilərdi. Padişahların saraylarından danışa bilərdi və s. Amma görün, nə danışır? Hansı hadisəni danışır? Deyir ki, ya Resulullah, bir dəfə mən küçə ilə gedirdim. Gördüm bir xristiyan qadın başında bir zəmbil, içində də yemək içməyi, ərzağı gedir. Qadın kasıb qadın, piyada gedir. Bu vaxt bir varlı atla gəlib, onun yanından keçdi və zəmbilini götürdü. Götürdü, apardı. Həyasızcasına apardı. Əlindən aldı onu, qətb elədi. Və o qadının haqqını qoruyan olmadı o qadının zəmbilini özünə qaytaran olmadı. Mənə bu çox qəribə gəldi ki, insanlar bir-birinin haqqını tapdalayır və onu qoruyan yoxdur. Rasulullah s.a.v. məşhur sözünü deyir. Deyir ki, katibların hüquqlarını qorumayan dövlətlərinin də azğınlığına göz yuman xalqı Allah necə ucalda bilər? Belə bir xalq olmayıb ki, kasıbların haqqı tapdalansın, dövlətlərinin azğınlığına göz yumulsun və o xalq ucalsın. Ola bilməz. Allah gez-tez o xalqı, o ümməti böyür üstə qoyur. Kim olur olsun. Məyər müsəlmanların özləri bu səbəbdən zəifləmədilər, Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh çox əli açıq insan olur. Mədinədə bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidinin bir kənarında evsiz, eşiksiz olan sahabelər var idi ki, orada yatırdılar. Orada yaşayırdılar. Bunlara nə deyirdilər? Suffə əhli. Suffə əhli. Suffə həmin yer idi. Məscidin bir küncü. Suffə əhli nə tapsaydılar, onu yeyərdilər. Hətta günlərlə qarınlarına baş bağlayırdılar ki, azından ölməsinlər. Səhabilər hərdən onlara kömək edirdilər. Amma ən çox onlara kömək edən, ən çox onlara yemək verən Cəhəsar ibn Əbi Talib idi, radiyallahu anh. Nə qədər yemək vermişdisə, nə qədər onlara əl tutmuşdusa, Abu Hureyra, yəni suffə əhlinin arasında ən tanınmış sahabədir. Abu Hureyra, radiyallahu anh, deyir ki, biz Cəhəsar ibn Əbi Talibi Əbul Məsəkin deyə çağırırdıq. Miskinlər atası, kasıblar atası onun hər yeməyində süfrəsinin başında suhbə əhlindən bir neçə sahabə olardı. Hər dəfə. Hətta yeməyə bir şey tapılmadıqda saxsı qablara gətirib qoyardı qabağımıza, biz o qabların dibində olanı barmağımızla silirib yalayardıq. Belə sahabə eşidəndə ki, ondan əvvəl, yəni Mədinəyə gəlməmişdən əvvəl Bədir döyüşü olub, Uhud döyüşü olub, Və bir neçə döyüşlər olub, o döyüşlərdə sahabilər şəhid olub. Onlar barədə Quranda ayələr nazil olub, qəlbindən şəhid olmaq keçdi. Bayaq dedim sizə, kim nəyə can atırsa, Allah ona onu nəsib edir. Şəhid olmaq keçdi və Allahdan şəhid olmaq istədi. Ürəkdən istədi. Və şəhidlər arasında Allah subhanət hələ onu elə bir şəhidlik məqamına çatdırdı ki, başqa heç kəs onu nəsib etməyib. Rumlularla müsəlmanlar arasında narazıçılıq olur. Həmin ərəfədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm 3000-dən ibarət qoşun hazırlayıb, Rumların üstünə göndərir. 3000 nəfərdən ibarət qoşun gəlir, kafirlə üzbəüz çıxdıqda görür ki, bunların sayı 100 mindir. Bilirsiniz, Qarşı-qarşıya gələndən sonra qaçmaq yetki böyük günahdan biridir. Qaçmaq olmazdı. Artıq onlar hamısı qərara gəlir ki, Allah yolunda şəhid olsunlar. 100 min nəfərə qalib gəlmək olar, lakin Allah subhanətə alə onlara qələbə nəsib edir. Nə cür? Qalib gəlmirlər, sadəcə olaraq onları qorxudub geri oturur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ordunu hazırlayarkən orduya başçı təyin edir. Ən çox sevdiyi Mövlası Zeyd ibn Harisən radiyallahu anh. Sonra deyir ki, əgər bu şəhid olsa, Cəfər ibn Əbi Talibi seçərsiniz. Əgər o şəhid olsa nə deməkdir? Yəni, o şəhid olacaq. Əgər Cəfər şəhid olsa, Abdullah ibn Rəvahəni seçərsiniz. Bu da artıq müjdə onun üçün. Əgər o şəhid olsa, ondan sonra istədiyini kimi istəsəniz onu seçər. Döyüş gedə-gedə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Cəhbər şəhid oldu. Abdullah ibn Rəvat şəhid oldu. Zeyd ibn Hərisi şəhid oldu. Onlar şəhid olduqca Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədə sahabələrə onların şəhid olduğunu xəbər verir. Axırda deyir ki, sonra Xalid ibn Valid bayrağı götürdü və Allah onun əli ilə müsəlmanlara qələbə bəxş etdi. Necə? Nota döyüşünü yazan tarixçilər deyir ki, axşamüstü ordu geri çəkildi dincəlmək üçün ki, səhər yenidən döyüşə hazır olsunlar. Xalid ibn Valid radiyallahu anh qadınlara tapşırır ki, qılıncları, nizələri, qalxanları bir-birinə vurun səhərə kimi. Orduda olanların da arxa tərəf, arxada olanları qabağa keçir. Qabaqdakiləri də arxaya. Səhər Rumlular səhərə qədər eşidirlər qılınç nizə səslərini. Elə bilirlər, bunlar hazırlaşırlar. Bu boyda yorğunluqdan sonra bu cür hazırlaşırlarsa, bunlar insan deyil. Və səhər təzə adamları qarşılarında görəndə fikirləşirlər ki, onlara gecə ilə kömək gəlir. Allah s.ə.v. nə deyir Quranda? Sənulki fi qulubiləzinə kəfər rü'bə bimə əşrəku billəhi mə ləm yunəzir bihi sultanıq əllərində heç bir dəlil sübutu olmadan Allaha şərik qoşduqlarına görə o kafirlərin canına qorxu salar. Allah qorxu salır onların canına və onlar geri çəkilirlər. Subhanallah. Allah subhanətə alə müsəlmanlara bu cür qələbə nəsib edir. Cəfər ibn-i Əbi Talib radiyallahu anh nə cür döyüşürdü bu döyüşdə? Nə cür döyüşürdü? Həmin döyüşdə Abdullah ibn Ömər də olur. Radiyallahu anh, Abdullah ibn Ömər. Abdullah ibn Ömər deyir ki, döyüşdən sonra şəhidləri bir yerə yığdıq. Baxdım ki, Cəfər ibn Əbi Talibin bədənində 90-dan çox nizə, qılınc, ox yarası var. Hamısı da ön tərəfindədir. Arxasını çevirməyin düşmənə. Qaçmayın. Qolları da yoxdur. Bir qolun kəsiblər, bayrağı ikinci qolu ilə götür. İkincisini kəsiblər, çənəsi ilə sıxır bayrağı qaldırır ki, müsəlmanlar görsünlər ki, bayraq yerə düşməyib. Ondan sonra onu öldürürlər. Bu kəsilmiş qolların mükafatı nə olur? Allah subhanətə alə bayaq dedim sizə, heç bir şəhidə, heç bir sahabiyə, heç peyğəmbərlərə nəsib eləmədiyini ona bəxş edir. İki qanat verir ona. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dünən gecə, yəni yuxuda, Cənnətə daxil oldum və gördüm ki, Cəfər mələklərlə birlikdə uçur. O bir rəvayətdə gəlir ki, mələklərlə birlikdə öz qanadları ilə uçduğunu gördüm. Üçüncü bir rəvayətdə də gəlir ki, mələklərlə birlikdə uçurdu. Qanadları qana bulaşmışdı. Sinəsi də ağappaq idi. Ona görə ona təyyar ləqəbi verildi. Təyyar, uçan. Mələklərlə bir yerdə uçduğuna görə. Və Ömər ibn Xattab, e, daha doğrusu, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhına Cəfarın oğlunu hər dəfə görəndə onu salamlayıb deyərdi. Əssəlamu aleykə yəbnə zil cənəhi. Sənə salam olsun. Ey iki qanat sahibinin oğlu. Subhanallah. Onlar barədə Allah Subhanahu Quranda deyir ki: "Minəl mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh, faminhum man qada nahbahu və minhum man yantaqir." Möminlər içərisində Allah'a verdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. O kişilərdən kimisi artıq əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Allahdan istəyim budur ki, şəhid olmasa və heç olmasa o şəhidlərinin yolunu tutub gedən möminlərdən olur. Onlarla bərabər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzunun ətrafında bir yerə toplaşıb onlarla bərabər cənnətə daxil olur. Subhanakallahumma və bihamdik əşhədu en la ilaha illə əntə əstəğfiruka və etûbu ileyk. Allah